อุปมาการฝึกช้างศึก The Bull Elephant พิสุทั้งหลาย ช้างต้นที่ประกอบด้วยคุณสมบัติสี่ประการต่อไปนี้ สมควรที่พระราชาจะใช้สอยจะได้ว่า เป็นองค์อวัยวะของพระราชาสี่ประการคือช้างต้นในกรณีนี้ เป็นช้างที่รู้ฟัง เป็นช้างที่รู้ประหาร เป็นช้างที่รู้อดทน และเป็นช้างที่รู้ไป Pickles possessing four factors a king's bull elephant is worthy of a king and necessary of a king and reckoned as a factor of kingship and what for here a king's bull elephant is one who listens, who destroys, who patiently endures, and who goes. พิสุทั้งหลายก็ช้างต้นที่รู้ฟังเป็นอย่างไรเล่า คือช้างต้นในกรณีนี้ เมื่อควานช้างสั่งให้ทำการอันใดที่เคยทำหรือไม่เคยทำก็ตาม ย่อมทำในใจอย่างทั่วถึง รวบรวมจิตทั้งหมด มาเงี่ยโสดคอยสดับฟัง อย่างนี้แหละเรียกว่าช้างต้นที่รู้ฟัง and how is a king's bull elephant is one who listens here whatever tasks the elephant trainer sets for it whether or not it has ever done it before the king's bull elephant heeds it attends to it, directs his whole mind to it, and listens with eager ears. It is in this way that a king's bull elephant is one who listens. พิสุทธ์ั้งหลายช้างต้นที่รู้ประหารเป็นอย่างไรเล่า คือช้างต้นในกรณีนี้เข้าสู่สงครามแล้ว ย่อมประหารช้างบ้าง ผู้อยู่บนหลังช้างบ้าง ประหารม้าบ้าง ประหารผู้อยู่บนหลังม้าบ้าง ย่อมประหารรถบ้าง คนประจำรถบ้าง ย่อมประหารพลเดินเท้าบ้าง อย่างนี้แหละเรียกว่า ช้างต้นที่รู้ประหาร Pickles and how is a king's bull elephant one who destroys here When a king's bull elephant has entered the battle, it destroys elephants and elephant riders. It destroys horses and cavalry. It destroys chariots and charioteers. It destroys infantry. It is in this way that a king's bull elephant is one who destroys. ช้างต้นที่รู้อดทนเป็นอย่างไรเล่า คือช้างต้นในกรณีนี้ เข้าสู่สงครามแล้ว อดทนต่อการประหารด้วยหอก ด้วยดาบ ด้วยลูกศร อดทนต่อเสียงกึกก้อง แห่งกลอง บันดาสัง และหมอรุทึก อย่างนี้แหละเรียกว่าช้างต้นที่รู้อดทน And how is the king's bull elephant, one who patiently endures? Here, when a king's bull elephant has entered the battle, it patiently endures being struck by spears, swords, arrows, and axes. It endures the thundering of drums, kettle drums, conches, and tom-toms. It is in this way that a king's bull elephant is one who patiently endures. และช้างต้นที่รู้ไปเป็นอย่างไรเล่า คือช้างต้นในกรณีนี้ควานช้างจะส่งไปสู่ทิศใดที่เคยไปหรือไม่เคยไปก็ตาม ก็ย่อมไปสู่ทิศนั้นโดยพลันอย่างนี้แหละเรียกว่าช้างต้น ที่รู้ไป and how is a king's bull elephant one who goes here the king's bull elephant quickly goes to whatever region the elephant trainer sends it whether or not it had ever gone there before it is in this way that a king's bull elephant is one who goes. สางต้นที่ประกอบด้วยคุณสมบัติ 4 ประการเหล่านี้แหละ สมควรแก่พระราชาจะใช้สอยจัดได้ว่าเป็นองค์อวัยวะ ของพระราชา possessing these four factors a king's bull elephant is worthy of a king and necessary of a king and reckoned as a factor of kingship ที่สุดทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น เธอผู้ใดที่ประกอบด้วยคุณสมบัติสี่ประการต่อไปนี้ ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชา ควรแก่การต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญ ควรทำบัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่น ยิ่งไปกว่าสี่ประการอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ เป็นผู้รู้ฟัง เป็นผู้รู้ประหารเป็นผู้รู้อดทน และเป็นผู้รู้ไป Because so too one possessing four qualities is worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of reverential salutation, and unsurpassed field of merit. for the world and what for here one is one who listens one who destroys one who patiently endures and one who goes ก็เธอเป็นผู้รู้ฟังเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว อันบุคคลแสดงอยู่ ย่อมทำในใจอย่างตั่วถึง รวบรวมจิตทั้งหมด มาเงี่ยโสด คอยสดับฟังธรรมะอยู่ อย่างนี้แหละเรียกว่า เธอเป็นผู้รู้ฟัง and how is one who listens here when the Dhamma and d i s c i p l i n e proclaimed by the Tathagata is being taught One heeds it, attends to it, directs his whole mind to it, and listens with eager ears. It is in this way that one who listens. พิสุทธั้งหนาย บุคคลเป็นผู้รู้ประหารเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ย่อมไม่อยู่เฉย ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมกระทำให้สิ้นสุดไป ย่อมกระทำให้ถึงซึ่งความไม่มี ซึ่งความคิดในทางกาม ความคิดในทางพยาบาท และความคิดในทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้น ย่อมไม่อยู่เฉย ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมกระทำให้สิ้นสุดไป ย่อมกระทำให้ถึงซึ่งความไม่มี ซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่เกิดขึ้นแล้ว อย่างนี้แหละเรียกว่าเธอเป็นผู้รู้ประหาร and how is one who destroys here one does not tolerate an arising sensual thought an arising thought of ill will an arising thought of harming but abandons it dispels it terminates it and obliterates it. He does not tolerate any other bad unwholesome states that arise from time to time, but abandons them, dispels them, terminates them, and obliterates them. It is in this way that a piku is one who destroys. ก็บุคคลผู้รู้อดทนเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ เป็นผู้อดทนต่อความหนาว ความร้อน ความหิว ความกระหาย อดทนต่อสัมผัส แห่งเหลือบยุงลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย อดทนต่อคลองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาศเป็นผู้มีชาติ แห่งบุคคลผู้อดกลั้นต่อเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเป็นทุกข์ กล้าแข็ง เจ็บแสบเผ็ดร้อน ไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ ราวกับว่าจะนำไปเสียซึ่งชีวิต อย่างนี้แหละเรียกว่า เธอเป็นผู้รู้อดทน and how is one who patiently endure here one patiently endures cold and heat hunger and thirst contact with flies mosquitoes, wind, the burning sun, and serpents, rude and offensive ways of speech. He is able to bear up with arisen bodily feelings that are painful, ragging, sharp, piercing, harrowing, disagreeable, sapping one's vitality. It is this way that a pickle is one who patiently endures ก็เธอเป็นผู้รู้ไป เป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ ทิศใดอันเธอเคยไป หรือไม่เคยไปก็ตาม ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ กล่าวคือนิพพาน อันเป็นที่สงบระงับ แห่งสังการทั้งปวง เป็นที่สลัดคืน ซึ่งความยึดถือทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความคลายกำหนัด เป็นความดับเย็น เธอก็เป็นผู้ที่ไปสู่ทิศนั้นโดยพลันนั่นเดียว อย่างนี้แหละเรียกว่าเธอเป็นผู้รู้ไป and how is one who goes here one quickly goes to that region where he has never before gone in this long stretch of time, that is, the stilling of all activities, the relinquishment of all acquisitions, the destruction of craving, dispassion, cessation, and nibbana. It is in this way that a bhikkhu is one who goes. เธอผู้ใดที่ประกอบด้วยคุณธรรมสี่ประการเหล่านี้แหละ ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชา ควรแก่การต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญ ควรทำมัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า possessing these four qualities one is worthy of gifts worthy of hospitality worthy of offerings worthy of reverential salutation and unsurpassed the field of merit for the world.